Book 2 ห้าสิบสาม 53 53. ร้านค้า Geschäfte Geschäfte. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen ein Sportgeschäft. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Fleischerei. เรากำลังมองหาร้านขายยา Wir suchen eine Apotheke. Wir suchen eine Apotheke. เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. เราต้องการซื้อซาลามี่ Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. เราต้องการซื้อยา Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ Ich suche einen Juwelier. Ich suche einen Juwelier. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche ein Fotogeschäft. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน Ich suche eine Konditorei. Ich suche eine Konditorei. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen.